ukuri gushira mu kuyaga ukuri gushirira mu kuyaga ikiganiro giha akaryo bamwe mu ncabwenge z'abarundi ngo bashikirize icyo bazi n'ico babonye kuri kahise kabo nta k'igihugu ukuri gushirira mu kuyaga mu gishikirizwa na jerome miyonzi uba ugeze kure twebwe rero tuvuga tuti imana yarafashije kubona baciye biserura hanyuma bagaca bava mu mugambwe gutyo abasigaye tukabandanya kiriya ngingo uba warakubitiye mu biro by'iperereza nawe we ugomba gukurikira abandi uko no kwanguha uko ni ukwanguha cyane rwose wararongoye iperereza mbega ibyo byo ni biki abantu baba bavuga ko iyo turi ko turatora indongozi ko indongozi itegereza kuva mu ntara kanaka turaraba tuti umuntu abereye iki kintu n'uyu ibyo kujya kuraba ngo ava mu ntara bava muri iriya biza kuza mu nyuma nk'uko twabaje kuraba umuntu ashoboye iki cyangwa ashoboye kiriya tubwire ingene wiyumvise umunsi mugerageza guhindura ibwirizwa shingiro mu nama nshingamateka bikanga aho uwo mugumyabanga ahagaze ku byerekeye ibihe uburundi burimo uno munsi uwo mushingamateka anarongoye urwo rwego ngo kuva atorwa kuba umushingamateka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi yashyikiye gushingwa amabanga agerekeranye n'ayandi gitorwa kuba umushingamateka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi baca barangomwa bangira eh, umukuru w'umugwi wamaho ujejwe iby'ubutungane n'agateka kazina muntu eh, icyo gihe naciye ndongora umugwi w'abashingamateka bo mu mugambi CNDD-FDD bita groupe parlementaire urumva ndi umukuru wa komisiyo permanente umugwi wamaho mu nama nshingamateka aca ndongora n'umugwi w'abashingamateka Eh, ni ukuvuga ko nagumye n'inzigirwa noneho baca bangomwa kurongora umugambwe senedefitedi mugabo bimwe byo kwikumira ko ntibyari bigishoboka no kuvuga ko ibyo kurongora umugwi eh, uyo mugwi wamaho mu namashinga amateka na cyenda bireka nibyo kurongora umugwi wa CNDD-FDD eh, groupe parlementaire na cyenda bireka hama rero ndongora umugambwe gusa nongera mba n'umushinga amateka rero urarongoye umugambwe CNDD-FDD ubitore mu bihumbi na cumi na kabiri harabo mwahiganywe kidagiye ego abari bahari barabonye yuko hariho abifuje kwitoza kuri icyo kibanza eh, cy'umukuru w'umugambwe mugabo ukuntu biba biteguye mu mugambo wacu senedefitede ni ukuvuga ko haraba abantu bifuza kwitoza ariko harongora umugambwe bakawumwaka bakawuhereza wewe ku munota wa nyuma jewe ribaza ko aho nakubwira mu ijambo rimwe nti uburongozi butangwa n'Imana niko byagenze rero Imana yaramukwiye Imana yatoye jewe kandi irafise igituma iyo nicaye nkavyiyumvira ingire byagenze nkaraba nivyo twaraye duciyemwo eh, nico gituma mvuga nti buryo uburongozi butangwa n'Imana kandi Imana nayo ibutanga ifise ikigamije cyangwa mama se kubera gorana oya ibyo ntiwo nakubwiye ko utari umugumya banga reka kuja muri byinshi tuvuge gusa ko habaye amatora hanyuma inama nkuru y'inararibonye ishyikiriza izina ry'iwanje hanyuma kongere yemeza izina ry'iwanje hamaca ndongora umugambwe gushika none munsi ariko kuvurongoye umugambwe rero w'abagumyabanga CNDD FDD harabaye byinshi harabaye mu gihe cyo kwitegura amatora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho abagumyabanga batari bake barimwo mbere mu bari mu ndongozi no mu bibanza bikomakomeye batorewe bakorewe bapfa muri uwo mugambwe hanyuma bagaca bava mu mugambwe gutyo abasigaye tukabandana kiriya ngingo uba warakubitiye mu biro by'iperereza nawe we ugomba gukurikira abandi uko no kwanguha uko no kwanguha cyane wararongoye iperereza eh, n'umuhisi inyakubahwa. Eh, general adolphe nshimirimana ni umuntu twumvikana cyane ni umuntu twavugana kenshi ni umuntu twahuza habwo imana imwakire ahari kuri ibi bijyanye n'imigenderanire ya bubanza ngozi ibi byo kurongora umugambwe n'igihugu hari aho bamwe bagira bati dukwege dutwara ibubanza abandi dukwege dutwara ingozi kubera ko udakwiye gutwara ibubanza ugatwara ingozi kandi uri umunyabubanza mbega ibyo byo ni biki abantu baba bavuga ko iyo turi ko turatora indongozi ko indongozi itegereza kuva mu ntara kanaka mu mugambi semidefitedi turaraba tuti umuntu abereye iki kintu n'uyu ibyo kujya kuraba ngo ava mu ntara bava muri iriya biza kuza mu nyuma nk'uko twabanje kuraba umuntu ashoboye iki cyangwa ashoboye ikiriya tubwira ingene wiyumvise umunsi mugerageza guhindura ibwirizwa shingiro mu nama nshingamateka bikanga Eh, umunsi eh, tugerageza guhindura ibwirizwa shingiro hanyuma bikanka jewe sinakubwira ngo niyumvise uku canke kuri je ukomeze uko ndemye uko imana yandemye nuko iyi kintu nagiteguye nkakigerageza jewe aho ngeza ngashiramo ingufu zanje zose hanyuma kikanka icyo kintu cyamvuga yuko imana itashatse kiba ndabaza nsanga koko nibyo urumva rero ko yabaye inkuru y'incamugongo yatubabaje cyane eh, ku buryo eh, kugeza n'ubu umuntu iyo abyibutse ni umubabaro gusa ariko nk'uko nabihugiye jewe ibintu bishitse ndavuga nti iyo ni integuro y'Imana abavuga ko ashobora kuba yarishwe n'ubutegetsi kubera ibintu bimwe bimwe mutari mugihuriza ko barafise aho babikura ku umwe ntibikunda ntibishoboka jewe ibikorwa ndiko ndakora mu nama amateka birankwiye kuvuga ngo baranjaniranije ngo bankwiye hakiri kare mbega bo bamfitiye impuhwe ni bande ko ari ibintu tugira hagati mu mugambwe mu mwumvikano ntangere jewe ndabinezererewe wowe ndafitiye impuhwe ninde niko ari kugira ngo sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro izokora yisumba icyo cy'imbere wari gushikiriza none wewe wewe wewe wambwira ngo yari gutorwa kangahe jewe ko nagiye mu matora nce naragiye mu matora ayo matora yose yabaye ndayazi ndazi ko yigeze gutorwa n'inama nshingamateka n'ahinguza amateka abenegihugu twari twamwitoreye rimwe gusa kijya gihe rero twari tugiye kumwitorera irigira kabiri naho nari mpagaze naho mpagaze n'ejo naho nzoba mpagaze ariko ibwirizwa shingiro ritangurwa na hisunzwe amasezerano y'iyarusha oya oya reka kuba mufatanya amategeko atangana hari amasezerano hakaba n'ibwirizwa shingiro ibyo bintu ni bibiri bitandukanye tugendera ku ibwirizwa shingiro ntitugendera ku masezerano kuko ibyari mu masezerano byashyizwe mu ibwirizwa shingiro ingingo y'ijana na mirongo ibiri n'icenda yo mu bibwirizwa shingiro yabanje gushikirizwa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro irerekana neza yuko eh, atabwirizwa shingiro nyanzwe mu gushiramwo abo mu runani eh, rw'abigenga kubera ko eh, abanditse ibwirizwa shingiro ko harabaye kwihenda kuko ntushobora kureka umuntu ngo aze kwitoza none yitoza ngo abiki umurungika kwitoza hamuka ukavuga ngo ntashobora kumushikira nganje kandi yitoje ni kuvuga rero ko hari habaye ukuntu hari akantu batari bashizemwo icyo gihe rero eh, nyiri cubero mukuru w'igihugu amaze kubaza eh, sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yari yishuye hama leta ibona gushingwa leta rero ihari ahubwo ni ya leta baza badusaba bavuga ngo dushinge leta y'ubumwe leta twashinze yubahirije ubwirizwa shingiro leta twashinze yubahirije kuva mu gatondo gushika isaha cumi n'imwe zo ku mugoroba ibyaba byose nabikurikirana ndi mu ngoro y'umugambwe icyo gihe murazi ko nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yari yagiye i Dar es Salaam mu nama yari kuhabera eh, ni ukuvuga ko nabikurikirana ndi ngaho hanyuma igice isaha cumi n'imwe ndataha muhira maze gutaha muhira bukeye Eh, sinavuye muhira nagumye muhira kuri icyo kintu bijyanye n'ihunyabwoko ko twebwe ataho dusa dusana no mu rwanda nibagende barabe mu rwanda baheze batwereke abahutu n'abatutsi mirongo ine ku ijana cyangwa mirongo itandatu ku ijana mu rwanda ntababaho eh, ntababaho aha mu burundi rero nkumbure turabababaza iyo turi ko turakora ibintu nk'uko tugasabikanya ubutegetsi mugambwe cndfdd ari nawo urimwo umuhari w'imbonerakure ukumva ibivugwa ko imbonerakure zimwe zimwe zihohotera ubuzima bwa kiremwa muntu ikibi gusa ni gihe uwukoze ikosa ari imbonerakure yofatwa ngo ahanwe hama noneho kure nk'urwego rugahaguruka ngo uyu muntu ntahanwa icyo gihe niho hoba hari amakosa mugabo tuguma tura abantu yabimbonera kure atabimbonera kure rwa bugwaruka bwo mu yindi migambwe hari abamwe bakora amakosa ico gihe ubutungane buraheza bugakora agahanwa mu bandi ariko nagira nemeze ngaha yuko imbonera kure wo mugambwe wejo muhagaze ku kibazo kijanye n'ibiganiro bihuza abarundi yarusha muri Tanzania aho bamwe bavuga bati birashobora kuzoshikaho vyosaba kw'ivyo biganiro bituma hajaho leta afata kibanza nta leta mfata ikibanza ishoboka mu burundi twaragiye mu matora amatora yarabaye inzego zose zirahari kandi zirakora sinze ahubwo abo baba biyumvira bya leta afata kibanza ni ba bandi nyere bashaka gutembagaza ubutegetsi ya tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2015 nuwo mugambi nyere bashaka kubandanya kuko no mu gutembagaza burya butegetsi bashaka nubundi gushiraho leta mfata kibanza uzokumvana rero avuga ngo akeneye leta mfata kibanza uwo muntu ni muri bamwe twita abapukiste ni muri bamwe bashaka gutembagaza ubutegetsi none ko umuhuza yabumvirije abatari bake hamwe yo hava agifatira ko ati reka baje barete buri kimwe bose boca mubigwanya ko hoba abari hanze bavuga bati dushaka gutaha hama bakarondera aho bamushira agakora akazi mu bandi iyo singorane na ntoye mugabo ko baza ngo reka tugabure bafate kuvya bene gihugu batanze ibyo ntibishoboka kandi uvyumvira nushaka gutera intambara muri kino gihugu iyo ntambara nayo ntayizoba ingingo y'ugwego rw'umutekano mu shamba mpuzamakungu 23 ubusa gatatu iherutse gufata gufatwa bivuga ko hagiye kurungikwa mu Burundi abapolisi bashika amajana 228 bo gufasha mu guhagararira amatekano n'iyubahirizwa y'agateka ka zina muntu muri CNDD-FDD muyakira gute tuyamirira kure turayiyamiriza cyane cyane rwose mbega uwo mutekano baza kuhagarikira hehe ahantu umutekano mu Burundi uri kurahungabana nihe ubwo wahambwira mbwira ahantu iki kiganiro tukigize nawe ari mu ijoro ubu utaha gushike muhira amaho y'abagenero nabo bakaba arabasirikare mubona ko abanyapolitike mwebwe mugira mu kumiko e politike ni y'abanyapolitike abasirikare nabo barafise ibyo bajejwe jewe nibaza yuko ibyo bintu bitandukanye mugabo uh, iyo mu mugambwe Sene David bavuze bati umugambwe Sene David tugomba kuhereza naka baba babonye ko naka nyene abishoboye kandi kuwa umusirikare byo ntibishoboka ahubwo bahereza uwaciye ngira imana ntiturabonana kuva agiye hari icyo icyo dupfa ni uko eh, yahemukiye umugambwe yarahemukiye umugambwe kuko nk'umuntu yarongoye umugambwe ntiyari kugira ingendo nk'ijya ahubwo yari gufasha kuwusanasana nka jewe nk'ingendo nk'ijya ntayo nopfa naragize mu gihe narongoye umugambwe nk'uko ibyo nabonye ibyo numvise amabanga mfise nta na kimwe nshobora gushyira mu ibarabara imana nigutoranya ntawe uzagutunga honorable pascal nyabenda ngo nta joro na rimwe ararota yifuza intebe y'umukuru w'igihugu ikindi ngo ni umuntu yihuta kumviriza abandi aho kwihutira kuvuga atarumva aho bahagaze yongera ko ati niyatampinduka mu nyuma honorable agatogwasa asanzwe ari cyegera cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi gushika uno munsi dukorana neza mugabo honorable agatogwaza yarambwiye ati jewe narahunze bihagije sinzosubira Mukuru’ w'igihugu cy'u Burundi uno munsi mu bizigirwa ashyira imbere biravugwa yuko honorable Pascal Nyabenda ari imbere eh, kubera iki urengana abajenero kandi aribo bahanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu dufitanye imigenderanire myiza cyane na nyir'icubahiro umukuru w'igihugu uno munsi mu biro by'inama nshingamateka kuba atamukenyeza arimo ntibibatera icyeyi oya nta na kimwe nta cyeyi twarabisiguye neza kubera ko byari bikenewe ko habonekamwo eh, uvuye mu runani eh, kandi muri urwo runani naho batanze Eh, agatogwasa twarabisiguye rero bihagije kandi tuca turaheza no mu mategeko atugenga turaheza turahenyanyura ku buryo atagipfa eh, nibaza ko abakenyezi barimo n'amashinga amateka bohumura botekana kubera ko si uko uba ufise mu mukenyezi ko ariho ibintu bice bigenda neza gusumba icyo cyose bazuba bifuza ko dukora dukorera abakenyezi tuzogikora kandi n'ubu tubandanya tubikora ku buryo bazogenda barahinyanyura ingingo bafashe mu kurangiza honorable Pascal Nyabenda ukunda iki mu buzima ego jewe nkunda umuryango wanje bwa mbere ho ndakunda umukenyezi wanje n'abana banje eh, jewe ndakunda cyane ahantu hatekanye hatari induru kuko jewe se nkunda ahantu hari induru hanyuma iyo ndi muhira eh, sinywa inzoga kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu narahagaritse kunywa inzoga eh, iyo ndi muhira rero jewe Eh, ndateramira kuri ako kaji eh, nkanywa ako gafanta hama nkaraba amakuru ukuri gushirira mu kuyaga ikiganiro giha akaryo bamwe mu ncabwenge z'abarundi ngo bashikirize icyo bazi n'icyo babonye kuri kahise kabo nta k'igihugu